50 languages. สี่สิบแปด nelikümmend kaheksa , nelikümmend kaheksa , กิจกรรมระหว่างการพักร้อน puhkusetegevused , puhkusetegevused , หาดทรายสะอาดไหม kas rand on puhas , kas rand on puhas เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม kas seal saab supelda kas seal saab supelda เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ kas seal suplemine pole ohtlik kas seal suplemine pole ohtlik ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ kas siin saab päikese varju laenutada kas siin saab päikesevarju laenutada? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ kas siin saab lamamistooli laenutada? kas siin saab lamamistooli laenutada? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ kas siin saab paati laenutada? kas siin saab paati laenutada? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น ma surfaks hea meelega , ma surfaks hea meelega , ดิฉันอยากดำน้ ma sukelduks hea meelega , ma sukelduks hea meelega , ำ ดิฉันอยากเล่นสกีน้ ma sõidaks hea meelega veesuuskadel , ma sõidaks hea meelega veesuuskadel , ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ kas siin saab lainelauda laenutada , kas siin saab lainelauda laenutada , ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada , kas siin saab sukeldumisülikonda laenutada , ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ kas siin saab veesuuski laenutada , kas siin saab veesuuski laenutada , ดิฉันเพิ่งเริ่มหัดมาเลนอลเลสอลกายมาเลนอลเลสอลกายดิฉันพอเล่นได้มาเลนกิสกมิเซลตาเซเมลมาเลนกิสกมิเซลตาเซเมลดิฉันเล่นได้ดีมากมาเลนเซเลกายูปาตุตตาฟมาเลนเซเลกายูปาตุตตาฟสกีลิฟต์อยู่ที่ไหน kus on suusatõstuk? kus on suusatõstuk? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า kas sul on suusad kaasas? kas sul on suusad kaasas? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม kas sul on suusasaapad kaasas? kas sul on suusasaapad kaasas?